حدیث 206 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعی أحدكم إلى الولیمت فلیأتیها رسول الله میفرماید هرگاه یکی از شما را به جشن عروسی دعوت کردند در آن شرکت کنید در این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را تعلیم می دهد وقتی که شما را ای امتم دعوت به توی عروسی به جشن عروسی دعوت کردن شما البته را در آن اشتراک بکنید این حدیث از کتاب صحیح بخاری